თავი 23. მაშინ იესომ მიმართა ხალხს და თავის მოწაფეებს. მოსეს სავარძელზე მწიგნობარნი და ფარისეველნის ხედან. მაშ, ყველაფერი, რის დაცვასაც გირჩევენ, დაიცავით და აღასრულეთ, მაგრამ მათ საქმეს კი ნუმიბაძავთ, ვინაიდან ამბობენ და არასრულებენ. რადგან მძიმე ტვირთს კრავენ და წნელად სად ვირთველს, და ხალხს მხრებზე ადებენ. თვითონ კი თითის განძრევაც არ სურთმის დასაძრავად. და მთელ თავიანთ საქმეს აკეთებენ კაცთა დასანახავად. აგანიერებენ თავიანთ სალოცავ თასმებს და აგრძელებენ თავიანთი სამოსის კალთებს. უყვართ წვეულებებზე სუფრის თავში წამოჭიმვა და წინარიგები სინაგოგებში. და სალმის ცხნა მოედნებზე, რათა ხალხი მიმართავდეს მათ, რაბი, რაბი. თქვენ კი ნუ იწოდებით ასე, რაბი. ვინაიდან ერთია თქვენი მოძღვარი ქრისტე ხოლო თქვენ ყველანი ძმები ხართ ნურც თქვენს მამას უწოდებთ ვინმე სამ ქვეყნად ვინაიდან ერთია мама თქვენი ზეციერი და ნურც წინამძღვრებად იწოდებით ვინაიდან ერთია თქვენი წინამძღვარი ქრისტე ხოლო თქვენს შორის უდიდესი თქვენი მსახური იყოს რადგან ვინც აიმაღლებს თავის თავს დამდაბლდება და ვინც დაიმდაბლებს თავის თავს ამაღლდება ვაითქვენდა ციგნობარნო და ფარისეველნო თვალთ მაგცნო ცათა სასუფეველს რომ უხშობთ ხალხს ვინაიდან არც თვითონ შედიხართ და არც შემსვლელთანებებთ შესვლას ვაითქვენდა ციგნობარნო და ფარისეველნო თვალთ მაგცნო ვინაიდან თქამთ ქრივთა სახლებს და თანაც პირმოთნედ ლოცულობთ დიდხანს მით უფრო მძიმე იქნება თქვენი სასჯელი ვაითქვენდა ციგნობარნო და ფარისეველნო თვალთ მაგწნო, ვინაიდან დაძრწიხართ სხვასა თუ ხმელზე, რათა მოაქციოთ თუნდაც ერთი კაცი. და როცა მოაქცევთ, გენის კერძად აქცევთ მას, თვით თქვენზე ორჯერ მეტად. ვაი თქვენდა, ბრმა წინა მძღვარნო, რომლებიც ამბობთ. თუ ვინმე დაიფიცავს ტაძარს, არაფერია, ხოლო თუ ვინმე დაიფიცავს ტაძრის ოქროს, მოვალია. შლეგნო და ბრმანო, რა უფრო მეტია. ოქრო თუ ტაძარი, რომელიც გაწმენდს ოქროს? და მერე, თუ ვინმე დაიფიცავს საკურთხეველს, არაფერია, ხოლო თუ ვინმე დაიფიცავს შესაწირავს, რომელიც დევს საკურთხეველზე, მოვალია. შლეგნო და ბრმანო, რა უფრო მეტია. შესაწირავი თუ საკურთხეველი, რომელიც გაწმენდს შესაწირავს? რადგან ვინც იფიცავს საკურთხეველს, იფიცავს მას და ყოველივე იმას, რაც საკურთხეველზეა. და ვინც იფიცავს ტაძარს, იფიცავს მას და მის მკვიდრსაც. და ვინც იფიცავს ცას, იფიცავს ღმრთის ტახტს და მასზე მჯდომარესაც. ვაი თქვენ და ციგნობარნო და ფარისეველნო, თვალთმაგცნო, რომლებიც იხდით მეათე სპიტნისას, კამისას, კვლიავისას და დაგიტევებიათ ის, რაც უმთავრესი არ ჯულში. სამართალი, წყალობა და რწმენა. ეს უნდა გეკნათ და არც ის მიგეტოვებინათ. ბრმა წინამძღვარნო, რომელნიც გადასწურავთ კინთლს და აკლემს კიშთანთქამთ. ვაი თქვენდა, წიგნობარნო და ფარისეველნო, თვალთ მაგცნო, გარედან რომ წმენდ სასმისსა თუ ჯამს, შიგნით კი სავსენი არიან ნაძარცვითა და ნაოხარით. თვალდავსილო ფარისეველო, ჯერ შიგნიდან გაწმინდე სასმისი თუ ჯამი, რათა წმიდა იყოს გარეთაც. ვაი თქვენდა, წიგნობარნო და ფარისეველნო, თვალთ მაგწნო, ასე რომ გავხართ შეფეთქილ საფლავებს, რომლებიც გარედან მშვენიერნი ჩანან, ხოლო შიგნით სავსენი არიან მკვდრების წვლებითა და ყოველგვარი უწმინდურებით. ასევე თქვენს გარეგნულად მართალნი ვგონი ხართ ხალხს, შიგნით კი სავსენი ხართ თვალთ მაგწობითა და ურჯულოებით. ვაი თქვენ და, წიგნობარნო და ფარისეველნო, თვალთ მაგწნო, რომელნიც აგებთ წინასწარმეტყველთა სამარხებს და ამკობთ მართალთა ძეგლებს. და ამბობთ, ჩვენი მამების დროს რომ გვეცხოვრა, არ ვიქნებოდით მათი თანამოზიარენი წინასწარმეტყველთა სისხლში. ამრიგად, თქვენი თავის წინა აღმდეგ თვითონვე მოწმობთ, რომ წინასწარმეტყველთა მკვლელების ნაშიერნი ხართ და აღავსეთ საწყაული თქვენი მამების. ველნო იქედნეს ნაშიერნო როგორ გაექცევით გენის სასჯელს ამიტომ აჰა გიგზავნით წინასწარ მეტყვეთ ბრძენთა და მციგნობართ და ზოგს მოვკლავთ და ჯვარსაცვამთ ზოგს მათრახით ცემთ სინაგოგებში და ზოგსაც ქალაქიდან ქალაქად დაუწყებთ დევნას რათა მოიწიოს თქვენზე ამ ქვეყნად დათხეული ყოველი მართალი სისხლი აბელ მართლის სისხლიდან ვიდრე სისხლამდე ბარაქიას ძისა, ზაქარიასი, რომელიც მოვკალით ტაძარსა და საკურთხეველს შორის. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რომ ყოველივე ეს მოიწევა ამ მოდგმაზე. იერუსალიმ, იერუსალიმ, წინასწარმეტ ყველთა მკვლელო და შენდამი მოვლინებულთა ქვებით ჩამქოველო. რამდენჯერ ვცადე შემეკრიბა შენი შვილები, როგორც ფრინველი კრებს ბარტყებს თავის ფრთებ ქვეშ და არის ურვე. და აჰა, რჩებათ თქვენი სახლი ოხრად. რადგანაც გეუბნებით თქვენ, ვეღარ მიხილავთ ამიერიდან, სანამ არ იტყვით. კურთხეულია მომავალი უფლის სახელით.